neza bakunze ibiganiro bya radio isanganiro kaze mu makuru yacu yo kuri no murango kuigenekerezo rya 12 ruhesha umwaka wa 2021 agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Utwara zone mpinga yo muri commune Vugizo mu ntara ya Makamba yaraye akomeretse mu runani fenadebe ruhurikiyemo amashyirahamwe aharanira agateka k'abana babona ko ibikorwa batohabwa ari ibibinjiriza amafaranga nayo abivuriza ku ikarata ya mitiwere ku ivuriro ry'imutoyi hariya igitega muri bugendana barashima intambwe y'ibyo bitaro yo kubemerera kongera yaraye akomerekejwe na grenade mu ijoro ryakeye we n'uwaramutwaye ku ipikipiki baciye banyarukanwa kwa muganga amakuru ava mu gipolisi avuga ko uwikekwa ko ubwo bubisha yamaze gufatwa ku mvo ubu akabari ari mu gasho k'igipolisi cya makamba hari ibisata bikenewe gusumba ibindi mu burundi bikwiye gushimikirwa ko mu nyigisho z'amashuri yisumbuye na kaminuza mu kiganiro cy'urunani rw'amaradiyo ku muhingamo wo ku munsi wa kane ishyirahamwe ry'abanyamahinguriro cyo kimwe na kaminuza yitiriwe umuco barahurije ku cyiyumviro cyo gushyiraho ibisata hisunzwe ubuzi buhari mu gihugu naho basanga ugwaruka rutabyiyumvamwo mu buyobozi bukuru bujejwe inyigisho mu bushikiranganje bw'indero bemeza ko leta yatanguye gukorana n'abikorera utwabo Eline Bell nibigira muri ico kiganiro Daringa Arambe yakurikiraniye inyigisho ziwe hanze y'igihugu abona ko mu bisata bikoye gushirwamwe inguvu mu nyigisho za kaminuza n’amashuri yisumbuye harimo uburimyi n'ubworozi uravye abantu batunzwe n'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi ukaraba ukuntu duhingura turacari mu byo bita culture vivrière nivyo dushora hanze tukabishomora bidahinguye rero nibaze ko biteye n'isona ahubwo ibyamwe biriko biratuburira ko ngaha anye nta kintu dushora hanze nibaze yuko ico kintu twari dukwiye kubikorerako nico kimwe na Baltazar ndaboroheye umunyamabanga w'ishiramwe ry’abanyamahingurira mu Burundi ariko akabona ko mu nyigisho zitangwa hato hari ubuhinga bujanye no gucukura ubutare ibintu vy'ama engineer eh, science ico hari ama probability menshi yuko umuntu agihejeje ashobora kuronka akazi rusumba ujya yize ivy'indome ujya yiza kahise canke yiza biriya na biriya hariho ama hotel n'ingenzi ico gisata ngaha mu Burundi n'abavyigisha muri ayo mashuri sogonde sinimvira ko inyigisho yabo ifashe ishimitse naho biruko abanyeshuri ntibitaho ivyo bisata bijanye n'ubuhinga nkuko Efrazi Bigirimana wo muri kaminuza yiga yigenga yitiriwe umuco bishikiriza hariho n'ibindi cyane cyane usanga ibi by'imyuga abana batabikunda seritifika abona ko atakimaze ashaka diplome mugabo yize ibyo by'umwuga aragira ubushobozi bukomeye Andre Nduwimana umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho avuga ko leta yamaze gutangura gusaba abagwiza atunga kuja imbere mu bikorwa by'iterambere nta nyigisho n'imwe ifatiye guta ku mutwe tubigisha natwe twize kugira ngo turonke ubushobozi bushobora kudutuma dukora akazi uravye mu bindi bihugu ingene biriko biragenda hariho ukungene abikorera utwabo baja hamwe na leta bakiyumvirira imigambi hamwe abagwizatunga leta iriko irabasaba yuko mu bikorwa by'iterambere boja imbere icigwa cyakozwe n'ikigo wa disco mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cerekana ko gwaruka mu Burundi rurenga ibice mirongo itandatu kwijana muri abo ibice birenga cumi na bitatu kwijana babayeho mu bushomeri eline Bele nibigira turagushimiye inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu yarihweje integuro y'itegeko igenga uruja n'uruza inyuma y'imyaka mirongo itatu mu cyegeranyo cy'iyo nama nshikiranganji gisomwa n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper ntawugwamiye ashikiriza ko iyo nteguro nshasha ije gutunganya neza ibijyanye n'abanyamahanga baje kuba mu Burundi hamwe n'abarundi baje kuba mu mahanga tumukurikire iyi ntegurira tomora neza imirimo y'igipolisi kijejwe uruja n'uruza n'iy'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira impunzi n'abadafise ubwenegihugu onapra mu mpfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa kuko ibwirizwa nimero rimwe agakwego mirongo itatu na kabiri ryo kuwa cumi na gatatu munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ryerekeye gutanga ubuhungiro no gukingira impunzi mu burundi ryari ryahaye ico kigo imirimo y'igipolisi kijejwe uruja n'uruza iyi ntego iratora inyishu ku bijanye no kuvuguruzanya kw'itegeko bwirizwa nimero rimwe agakwega ubusa ubusandwi ryo kwa mirongo ibiri ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda rishinga amategeko yerekeye ingene abanyamahanga bashika mu burundi ingene bahacumbika ingene bahaba n'ingene bigizwa kure y'imbibe z'igihugu baje bavamwo n'ibwirizwa nimero rimwe agakwego mirongo itatu na kabiri ryo kuwa cumi na gatatu munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ryerekeye gutanga ubuhungiro no gukingira impunzi mu burundi ku vyerekeye ishingwa ry'umugwi impanuzwa jambo ujejwe gutunganiriza impunzi n'abanyamahanga kubera ko ubuserukizi bw'u Burundi mu mahanga budafise abakozi b'abahinga mu kwiga amadosiye yerekeye abanyamahanga baza mu Burundi iyi nteguro irategekanya ikibanza c'umuhinga mu bijanye n'uruja n'uruza azoba ajejwe kwiga amadosiye y'abarundi bari aho mu mahanga bipfuza kuza mu Burundi be n'abanyamahanga bashaka kuza mu Burundi ikindi gishasha nuko ata mategeko yari ahari atandukanya abakomoka mu bihugu bigize ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko nk'uko n'abandi banyamahanga iyi nteguro iratanga inyishu abakozi ba leta n'abamashyirahamwe bavuzwa n'ishyirahamwe Mituel eh, bivuriza ku bitaro by'umutoyi biri muri komine bugenda n'intara ya gitega barashima ingingo y'iryo vuriro yo gusubira kwemera kuvura abagwayi bakoresheje ikarata ya Mituel umurongoye ibyo bitaro akavuga ko mu mwaka urenga iyo karata itanguye gukoreshwa hari akarusho ku bitaro no ku barwayi bayikoresha gerard ntibigira habyarimana vincent umwigisha wo muri komine gihogazi intara karusi ariko avurirwa mu bitaro by'imutoyi akavuga ko yanezerejwe n'uko ivyo bitaro vyasubiriye kwemera ikoreshwa ry'ikarata ya mitiwere jewe vyaranezereye kandi abona yuko bizogira akarusha kubera ko kwivuza ijana ku ijana biraruhisha narashitse abaca barandungika kuriha aho bita kwa misheri baciye bambwira bati uri umukozi wa leta yegome urakoresha mitiwere yegome ngo yizane ndayizana ndayibereka baraca baraheza barayandika inimero yayo hanyuma mbere mw'ico gihe n'amahera ntibayakiriye baciye bavuga bambwira bati tuzoharuriramwo mituwere bamaze rero kunyaka mituwere bakambwira bati duhe mituwere nagiye numva nezerewe cane nawe muganga Joseph niko bamye harongoye ivyo bitaro vy'imutuyi avuga ko kuva umwaka n'igice uheze ivyo bitaro bisubiye kwemera ikoreshwa ry'ikarata ya mituwere harakarusho ku bagwayi no kuri ivyo bitaro nyene akarusho karahari kubera abarwayi barahatoreye akoroko kuko ino hari abarwayi benshi bari bafite amakarata ya mituweli batashobora kuyakoresha ubu rero urumva iyo bivuje barayakoresha ugaca usanga amafaranga bariha abaye make icyo gihe urumva bateza kuriha ibitaro amafaranga yose nabo kandi ku mushahara wabo baba bakase ya mituweli ubu rero intererano yabo urumva ntipfa ubusa iyo bivuje canke imiryango yabo mu bwa kabiri eh, ni uko eh, hariho abantu cyane cyane baza kubagwa bo usanga bisaba uburyo burebure rero afite agakarata ka kuko mituweli yateba kuriha amahera abanywanyi bayo bivurije ko ivyo bitaro bikaba biri mu minwe ya diocese nkuru ya Gitega Igitega Jean bigira ku bwa radio isanganiro Gerard bigira turagushimiye abana bari hagati y'imyaka cumi n'itatu na cumi n'indwi baribonekeza ku masoko atandukanye mu gisagara cya bujumbura nk'aho bitiriye kuri kotebu bariko baraca amafaranga bamwe mu baganiriye na radiyo isanganiro bikorera imizigo basigura ko ingorane zitandukanye nk'ubukene arizo zatumye baheba amashuri babishikirije mu gihe kuwa cumi na kabiri ruhesha uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ibikorwa biremereye kubana bana muco ushitse ku isoko bitiriye kotebu muri zone ngagara mu gisagara ca bujumbura uhabona abana bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani badandaza ibintu bitandukanye hamwe n'abikorera ibintu ku mutwe ibyo bavuye gusuma baguze bavuga ko babitumwe n'ubukene bamwe muri bo babona ko arivyo bibafitiye akamaro gusumba kuja kw'ishure jevis imyaka cumi n'itatu amashuri nagarukiye mu wa gatanu amashuri vyarase je ndandaza amazi ugusubiza mw'ishuri ntivyokunda أنا أتمثل شباب jewe nize kugera mu wa kane hanyuma maze kubura papa wanje cambona kuza kuzini ubujumbura kurondera akazi kuza ndaronka ndabe ko ndonka n'igihumbi ku munsi natanguye fise cumi n'itanu ndabimazemo imyaka ibiri ngana kuko ntibyoba bigikunda ko subira ku ishuri naramaze kurengerana abigisha ntibongonda ngo bikunde uyu amaze imyaka itandatu yarahebye ishure ashikiriza ko nubwo ariko araca amafaranga atakazoza bibonamwo je naja nkora akazi k'ubukarani hano wenyine jenajya ngaho afise imyaka cumi n'ibiri je nkaje nivugira ku bwe wanjye je ngaha mwikotewe ku myaka itandatu ndahamaze je naramaze kuhaburira ndabona ngaha nta kintu gihari nokwisubirira ku ishuri jewe bwanje Eshikirije mu gihe kuri cumi na kabiri kwezi kwa gatandatu n'umwaka kuva mwaka wa kabiri hakwijwe imyaka cumi n’umunani wahariwe kugwanya abana bakora akazi Onera muco turagushimiye umuntu uwo we wese arafise uruhara eh, mu kumenyesha inzego abantu bakoresha abana batarakwiza imyaka cumi n'umunani ibikorwa bibarengeye mu gihe hahimbazwa kuri uyu wa cumi na kabiri uheshi umwaka igihe cyane cyane ibyo bikorwa birondera impembo kuko umuntu atanga gukoresha umwana amuhemba acata atangura kumurenganya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 y'abanyamerika nivyo birarane uburundi bufite ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ku ntererano butegerezwa kuriha buri mwaka muri uyo muryango ivyo biri mu ikete ryo kuwa munani ruheshi uyu mwaka iryo shirahamwe ryandikiye ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi ya Addis ku mugwa mukuru wa Ethiopia ahasanzwe hari cicaro cy'uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika muri iryo kete uburundi busabwa gukora ibishoboka byose kugira burihe ibyo birarane ibiri muri iryo kete tubisomerwe na aromeri mutore kuva ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu turimwo ngo umwenda uburundi bwari bufitiye umuryango w'ibihugu vya afrika union africaine wari ugeze ku miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane na cumi n'umunani n'ijana na mirongo umunani vy'amadorari y'amanyamerika ivyo bikaba biri mw'ikete yo kuwa munani ku kwezi aho uwo muryango wandikiye ubuserukizi bw'igihugu c'uburundi ya disabeba ku mugwa mukuru w'igihugu ca etiyopiya ahasanzwe hari icicaro gikuru c'uwo muryango w'ibihugu vya afrika muri icyo gitigiri umuriyoni umwe n'ibihumbi cumi na bitanu by'amadolari y'amanyamerika akaba ari birarane ku mafaranga agenewe gukoreshwa buri mwaka n'uwo muryango ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu na bitandatu n'ijana na mirongo itanu n'atatu akaba ari ibirarane ku mafaranga agenewe ikigega cyo kugarukana amahoro n'umutekano uwundi mwenda uburundi bufitiye uyu muryango w'ubumwe bwa afurika akaba ari intererano y'amadolari y'amanyamerika ibihumbi amajana umunani na mirongo itatu na bitandatu n'amajana atatu na mirongo umunani n'atanu ku mafaranga azokoreshwa uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ayandi madolari ibihumbi amajana abiri na cumi n'amajana atandatu na mirongo itandatu n'umunani akaba agenewe ikigega cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo muryango ukaba usaba Burundi gukora ibishoboka byose mu ntumbero yo kuriha ivyo birarane byose buwufitiye ingingo yo guterera uwo muryango w'ibihugu bya afurika ikaba yafatiwe mu nama igira mirongo ibiri n'indwi y'abakuru b'ibihugu n'amareta yabereye i kigali mu rwanda mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa bibiri bibiri na cumi na gatandatu iyo nama ikaba yategetse ko ayo mafaranga yotozwa ku bidandazwa byose biva hanze y'ibihugu bya afurika aho buri kidandazwa cyotozwa iby'ijana ubusa n'ibice bibiri Armer Mutore urakenuye ni no ku iyo nkuru yawe duce turangiza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango